Inhun behazale oroer, ene egunko irintzian izena da, gerlaen laidatzia. Azauaen ameka, besta guna, jai eguna, bena zer ospatzen die. Armistizioa, lehen munduko gerlaen urentzia, hogei milioi jente hilik gudukan, eta hogei milioi jente gerlahun engatik kolpatuik, zer ospatzen die. Belainaldi bat, sakrifikatuk, bestenganako hera frantziako nazionaren simente eginez? Lehenik, pentsatzen ahaldugu zer den gerla hoi eta nuntik jitenden. den. Ene haur denboako istuio kurtsu batetik, eranaldi hoi oitzapen besala batut. L'attentat sur la personne du duc François Ferdinand mit feu à la poudrière des Balkans. J'te dit ene bisian. entzun dudan estaku faltsiena dela. Hoiote da, Europako burges aristokrazien arrazo handia, ala arrazo hoi eman die haien odol eta potereen egarria asetzeko. Oano urtez urte, harrituik niz hoi pentsatzen dutalaik. Sake joku handi hortako, huin harria Europa zen, eta txantxuk aldiz populia. Ene familiai burgez alderdiko, ene familiako gizunak ez tien hunkik izan. Ene langileia alderdiarentako tako aldiz, ez dut halakoik erraiten ahal. Eta egun, wano, heroi hoik, santifikatzen dutie, egiazko gendunen ahatza Eta wano, Behemin Makronek ez du aipatu, kapitalismoa, burgesia, eta bestearen menperatzen egarria ase Ta hoik bai dia zinezko gendunak. Iritzi hoi ulhunda, azawaen ameka senditzen dudan bezala.